medari niyo nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze bakunze mwese mubandanya guteramana na radiyo isanganiro ni umwanya w'ikiganiro karadiridimba nk'uko mwabyumvise ikiganiro giha akajyo n'akanya abarundi bari hanze kugira nabo bagire icyo batereye mu kubaka kino gihugu c'amavukiro mutiro no musi tugaruka kuki inyuma y'inama yahuje ibihugu bya Buraya n'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika ku magenekezo ya 17 na 18 mwarumvise ko haba inama kandi ku barundi baba mu bugabane wa Buraya cyane cyane mu bubirigi ubufaransa n'ibindi bihugu bihegereye ariko rero no munsi tugaruka duti mbe hari icizero ko abarundi kumbura inyuma y'uwo mubonano inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu yitabiriye aho ku mugabane wa buraya hari umwizero ko abarundi bashobora gutaha ni ukuvuga abarundi bahunze bashobora gutangura guhunguka ku bwinshi kugira tubake kino gihugu cyacu ikibazo nicyo oh, kumbure duca turabira hamwe nicyo kugwa ku mpande zose reka mwarumvise kandi yuko n'umushikiranganji w'ubutungane w'uburundi yakiriwe na mugenzi we mu gihugu cy'u rwanda kugira nabone bayaga ibijyanye n'ubutungane kumbure ko ejo na hirya y'ejo abo ataco bagirizwa bashobora gusubira muri kino gihugu cacu hama bagirizwa naho kumbure hakaba ubutungane kura kuri bo ubutungane kumbure bushobora nabone kubashira mu kibanza cabo nuko rero eh, turaza kuvugana cyane cyane n'abarundi mwebwe muri hanze y'igihugu mbega hari umwizero kw’abarundi abarundi bashobora gutangura guhunguka cyangwa gutaha ku bwinshi kugira bafashanye na bagenzi babo kubaka kino gihugu cyacu eric uwimana niwe kumfasha mu buhinga bw'ibyuma nk'uko nari nabibashikije kuri mikoro n'imidari niyo nkuru usanga ikaze kandi Eh, reka ngaruke hano muri sitidiyo alo muranyumva ndabumva neza mhm. ni amahoro ni amahoro ni amahoro aha ubu natwe turakumva je nakumenya ariko reka widondora ariko baradukurikira je nitwa nimbeshaho anselme nkaba nyoboye ishyirahamwe ry'abarundi baba hano mu birigi no mu gihugu cya garandushe ya Luxembourg murakoze cyane bwana nimbeshaho uno munsi turiko turagaruka ntitugaruka ku twashikirije mu ndwi iheze ariko reka tugaruke murabona yuko inyuma y'inama yabaye aho i Buruseli yo mugwa mukuru wa Buraya ku magerekezo ya 17 na 18 mbe hari umwizero yuko ejo na hirya ejo abarundi bashobora gutaha ari benshi hano mu gihugu kugira bafatikanye na bagenzi babo mu kubaka kino gihugu cyabibarutse eh nico nifuza nico n'abarundi bose bifuza ubutegetsi bw'u Burundi bwarabishikirije aho umukuru w'igihugu ya cano i buruseli mhm. hari uwamubajije ati mbe hari imigambi mufise yo gutahukana impunzu yari umutama Pierre eh, mbonimpa mhm. ati hari imigambi mufite yo gutahukana abarundi bari mu makambi y'impunzi eh, haba mu rwanda haba muri tanzania haba mu bugande n'ahandi eh, umukuru w'igihugu yavuze ati tugiye kubishyiramo ingufu tufatikanije n'ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu aho kandi kikaba icyifuzo cyatwe twese kuko burya ubonye umunyagihugu apfuye mu gihugu akaba hanze harya ahuriraho y'amakuba menshi bashoboye gutahuka byo bari intambwe ikomeye mu gutsimbataza amahoro mu burundi hanyuma abantu bose bakiyumva mu gihugu bagatera agacumu k'umwe muri ibi bikorwa byo guteza imbere eh, igihugu cyacu Mhm. Eh, kumbure none mwe ko murongoye abarundi baba ngaho mu birigi eh, nibyo mwavuze ko ari cyo namwe mwipfuza ariko uruhara rwanyu n'uruhe cyane cyane mukorana gute n'ubuserukizi kugira abo barundi batahe ababyipfuza ababyifuza eh, kugeza uwo mugambi ntawo turimo burya abantu turi muri diaspora mhm. n'abantu Eh, ahanini usanga biyumvamo igihugu eh, usanga mu mitima yabo batekereje biyumvamo igihugu bashobora kuvuga bati ejo n'ejo bundi ndashobora gusimbira i burundi nkagira ibikorwa mparangurira cyangwa nkaramutsa eh, abavukanyi ariko abo b'impunzi ni urundi rwego ni rwego kuko bo ubusanzwe mu mategeko mpuzamahanga si abantu ubusanzwe bagombye kwegera eh, iyi nzego z'ubutegetsi nka nk'ubutegetsi mhm. ariko mu burundi ndakeka ko uburundi burya turafise turafise muri ibi ntambwe tumaze kujyaho ndakeka ko ubu nta ntawotinya kuja eh, mu buserukizi ari yaje kugisha inama yaje inyuma ariko ubusanzwe saho ahanini bica abantu baje gushaka guhungira ubusanzwe bivuga ko bafise impamvu yatumye baza gusaba ubuhungiro kuba usanzwe nta migenderanire bafitanye n'igihugu bavuyemo kuba bavuga bati icyo gihugu mwakivuyemo kuko um, mufise ubwoba ko buhungabanya umutekano wanyu buhungabanya eh, amagara yanyu mhm. ubusanzwe ntibagomye hamwe kandi hagize n'abategetsi babona ko abategetsi ba hano babona ko bafitanye imigenderanire n'igihugu cy'uburundi barashobora no kubaka impapuro mm. barashobora kubaka impapuro ariko ntawe ntawe n'ubyifuriza kuko bibaye ngombwa ko bajya mu mishyikirano boshaka uburyo bitamenyekana ku buryo impapuro zabo batazibatwara eh, naho ubundi abantu bashaka gutaha bavuye mu buhungiro hari izindi nzego zibishinzwe mm. eh, eh, haba haba croix rouge haba birya bita oyem eh, hari ahandi boca kugira ngo babafashe gutaha n'iyi minisiteri ya hano igejwe ubutegetsi bw'igihugu ariyo irimo office des étrangers ni ni ofisi yicejwe ibyo by'impunzi ndakeka ko bobenyesha bati twebwe ibyo guhunga turabivuyemo turabivuyemo dushaka gutaka icyo batekerera bo batekerera kugira ngo bashobore kugira n'amahoro kandi bageze mu gihugu bashobore kubona ikibafasha mu minsi ya mbere mhm. ibyo biri mu ngendo ubusanzwe eh, le mekanizme zijejwe iby'impunzi za hano mu biriki zishobora gukoresha aho nta ngorane ari abantu bifuza gutaha eh, bogisha inama ahubwo ofide zetaranje hanyuma nayo ikaraba ingene ibafasha kugira ngo batahe irashobora kubafasha materiyoma mm, ari kubagurira amatike y'indege ari no kubafasha no kubatekera ibintu bishobora kubafasha bageze iyo mm. mhm. aho nta ngorane zihari ego eh, eh, si ngombwa mhm. bona nimbesha yego reka kumbure tugaruke naho ku mubonano wahuje abashyikiranganji babiri uh, w'ubutungane w’u Burundi n'ubutungane w'u rwanda i kigali mu rwanda ni nyuma y'aho leta ya gitega yagumye isaba yuko abo bafise ibyo bagirizwa ku ihirikwa ry'ubutegetsi ryo mu bibiri na cumi na gatanu barungikwa uh, mu burundi icyatumye haba ukutumvikana hagati ya bino bihugu byombi nshatse kuvuga Burundi n'u rwanda mbe mubona hari umwizero mufise yuko impunzi nyinshi kumbure ziri aho hakurya ya kanyaru zishobora gutaha inyuma y'uwo mubonano muri eh, ya ntumbero nyine eh, kumbure y'imigenderanire myiza eh, ibyo ni icyizero kandi ndakeka ko batunganya iby'amiboro baherutse kugira abashikiranganje b'ubutungane b'u rwanda n'u n'uburundi ndizera ko ariyo ariyo nzira bari bashaka kugera ko kugira hmm. ngo abantu baba bari mu rwanda baba bakekwa ko baba bagize uruhara muri irya hirwa ry'ubutegetsi ryo mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bashobore gutahuka biciye mu mubonano eh, ariko icy'ingenzi burya si iby'ubucamanza n'ubwo ubucamanza ari inzira mu zindi icy'ingenzi ni uko bataha ntibabandanye kuba ihwa mu kirenge cy'uburundi bagataha bagataha ariko bafise icyizere y'uko bakirwa nk'abarundi reka burya ngo igito yitabwa iwabo igito yitabwa iwabo nubwo bakoze amakosa ubutegetsi burya burashobora kuraba ingene ngo bubishyira mu buryo bukabakira nk'abandi nk'abandi barundi eh, bagatahuka ntibabandanye bari mu rwanda kuko nta wuzi ejo n'ejo ubundi icyo bovamo batahutse rero byaba byiza bakarabira umuti eh, hamwe kwari ukubacira urubanza nk'uko bitekanijwe ko n'abandi baraciye urubanza kwari ukubarekurira bati eh, bakabashakira ibihano bikwiye ariko bikaba n'igufa ibyo ni ibintu bishoboka ariko abantu twumva ko hari abantu b'abarundi bakiri hanze abandi barundi bari bari mu bikorwa byo guteza ibihugu imbere eh, ibyo nabyo byotera umutima mwiza abandi barundi bari batari abo bakuru kuko hari abakuru bakuru n'abandi bahunze kubera ubwoba byotuma eh, icyo giti yica nyuma gitahuka eh, mu minsi mike mu minsi mike kumvise bati n'abariya n'abariya bashinzwe gukora kudeta babemerewe gutaha twe dusigaye hano dukora iki mhm. ndumva biriya biganiro ni byiza birazana umwizero uko abarundi bari hanze ahubwo bagiye gutaha bose bagasubira bagasubira Burundi mhm. turangiza ku mpande zose ni igiki mubona cokogwa eh, icokorwa ni uko eh, bakora isekeza isekeza bivuga ko nk'abantu bashinzwe eh, igisata cy'impunzi bagenderera ayo makambi bagendera ayo makambi ari muri izo mpunzi haba mu rwanda haba mu buganda muri tanzania cyangwa muri congo bakabagendera bakabahumuriza ikindi cya kabiri ni uko bo kwitegura kubakira kwitegura kubakira no kwitegura materiyoma ari ukuraba aho bazabakira eh, ibigo bakira uburyo baza bigakorana n'ubushikiranganji eh, bw'ubutegetsi bwo hagati bagafatanya n'ubushikiranganji bujejwe amagara bagafatanya na za eseri maze bakabakira mu dando kondisiyo hmm? hanyuma bakajya no ku mitumba aho abo bantu bavuye naho bagategura abanyagihugu bazobakira bakira kugira ngo bakire nk'abavukanye eh, kuko rimwe na rimwe usanga nabo bavuga bati eee eh, barya abantu bagiye bagiye kubera iki eh, harya nta kintu bagiye bakoze bakabategura kugira ngo nibatahuka basange abantu babakira nk'abavukanye ibyo bintu ni ngombwa ko bitegurwa aho nivo y'amakomune hmm, ubutegetsi bw'amakomine ubutegetsi bwo mu ducimbire bakitegura ko bagiye kwakira abantu bagiye urabona hashize imyaka hafi hafi irindwi ni myinshi abantu baragiye eh, abantu baragiye barashobora kuba barahinduye inyifato aho basanze nabo barahinduye inyifato ariko ubutegetsi bubigiyemo bugategura impande zombi abantu baza bafise umutima utekanye eh, nico nico novuga kuri kwitegura kwakira abo bantu mm, bigakorwa ku bwitonzi nta nta gutahuza abo bose maze abantu bakagenda bazi ko batahutse bazi ko bazakirwa nk'abarundi batazakirwa nk'abansi b'igihugu mm. ego bonase eh, murakoze cyane reka tugushimire mugire ibihe byiza i buruseli namwe namwe murakoze cyane umunsi mwiza murakoze cyane ubu rero yari anselme n'imbeshaho aserukira abarundi baba i buruseli mm, nako mu bubirigi mwumvise ko ngo n'igice kinini cya Luxembourg turi muri karadiridimba na kana kajiya iwabo ariko batubaza bati n'umunsi twafatiye kuki twafatiye kumwizero ushobora gushika cyangwa kumwizero mwizero ushoboka kugira abarundi bari hanze batahe ni nyuma y'imibonano itari mike nyuma y'inama yahuje ibihugu bya buraya n'ibihugu bya afurika mwarumvise ko arabasabye yuko impunzi zohunguka ni nyuma kandi y'umubonano hagati y'umushikiranganji w'ubutungane w'uburundi n'umushikiranganji w'ubutungane bw'igihugu cy'u rwanda kumbure naho umuntu akabwira ati none hari icyizere yuko ejo na hirya impunzi zaba ziri mu karere cyangwa ziri mu bindi bihugu bya kure botaha bagafashanya n'abandi kubaka kino gihugu cyacu inimero ni itandatu na rimwe cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu izo nimero murashobora kuzitora no kuri watsapu kori izindi nimero ni bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi siby'imbeshere datashi wacu mu biyaga bigari she was. 虚那。 reka muri kano kanya twakire david i mu gihugu cya canada na mahoro david iwanyu havugwa make ah, ini wacu ni ameza marembe david namwe ahiyotawa muri mpore yego natwe ni impore kabisa murakoze ko mu kiganiro urakoze cyane no gushima akanya mu mpaye murakoze cyane david duga ku ijambo nawe yego nakurikiye rero intumbero mwaha ikiganiro nkaba mm-hmm. ndabashimiye cyane ndagomba rero ngicyo nshikirije icya mbere ni uko abanje gushimirana n'uwo aserukira abarundi baba muri uh, Belgique na Luxembourg kuri update yaduhaye ni ukuvuga ku makuru yaduhaye ku bijyanye n'iby'impunzi muri kariya karere mm, murakoze yego eh, jewe eh, jewe ubuhungiro ndabuzi jewe mu by'ukuri nakuriye mu buhungiro mhm. ubusore bwanje bwose nabumaniye mu buhungiro <laughs> ni ukuvuga ubuhungiro ndabuzi mm. hanyuma mbaze muri akantu k'akandi wasigaye jewe sibibaza aba bari burayi aba bari burayi sibibaza yuko bazaba bitwe impunzi kubera n'ukuri burayi muri canada muri amerika uzofasha kurondeza mu bigo abanyamakuru mhm. nta namwe nzari kambiye mpuruzi mhm. mugabo mu karere mu Rwanda muri Tanzania muri Congo ikambi z'impunzi zifashwa na HCR nyinshi turazizi aho ziri mhm. nibaza yuko icyo rero twakora akantu k'akaniwanse aba bari burayi benshi muri bo murabazi n'abantu b'abanyepolitiki cyane n'abantu nokwita yuko bari mu bantu bakomakomeye mm-hmm. ubwo rero jya wica mbona wowe bakora muri iki gihe ni uko bakinira politiki ku mpunzi nyazo izo navuze ziri mu rwanda ziri muri congo ziri muri tanzania mm-hmm. no mu buganda ziriya no mu buganda evidama no mu buganda urakoze kuba impunzi kuba impunzi n'umubabaro aho uko urabibwirwa n'umuntu abizi yabikuriyemo n'ubusore bwanjye nabuma jewe navuye mu burundi y'imyaka cumi n'ine uno munsi mfise mirongo ine n'ine hmm. ni ukuvuga rero kuba impunzi byo gukinisha umukino ni ubuzima bugoye cyane bubabaje umuntu aba afise ibintu ubuzima ntibuba bugenda mu majambo make hmm. ni ukuvuga rero um, nko muri abo bantu rero baba muri ibyo bihugu nadondaguye harimo impunzi zizwi na zere zigaburirwa na zere zifite amakarata ya zere zibaho ku munsi ku munsi nk'inyoni abo barazi yuko kuba mu burundu bitoroshe kuri abo bantu rero icyo babwira ni uko nk'uko tumaze kubibona tumaze kubona abahungu baba muri tanzania abava mu rwanda kandi ku makuru turonka n'ukuri bakiriwe neza n'igihugu igihugu irafise imigambi gifatanije na HCR yo kubakira eh, kubasubiza mu byabo n'ibindi n'ibindi gushika n'uno munsi abamaze gutaha byagenze neza muri rusange mm. ni ukuvuga rero uko badafise impamvu yiwe itangije kubera amahoro aba mu mutima amahoro aba mu mutima mhm. uwo muntu n'ukuri uburundi ni nyabagenda uwo muntu yova mu buzima bw'ubuhunzi agataha mu gihugu bazomwakira neza azosanga bene wabo twebwe bene wacu kandi azoshika mu byiwe aho nta kirimo mm. nayo eh, kuba bakoreshwa bakoreshwa n'abanyepolitiki ku za politiki ku byo bashaka kugira ngo bo bibereye hanze nkuko nabivuze nta nkambi muri muri canada mu bubirigi no muri amerika nzi jewe kandi ivyo bihugu ndabisemwa abantu benshi tuvugana cyane tugenderanira mugabo ntaho ndumva inkambi impunzi y'abarundi muri ivyo bihugu bareke rero kubakoresha bareke kubakinira ko politiki uri hanze nawe yifuza kuba yo kwigumirayo kumvo ziwe kandi akumva biramubereye areke kuza aratukisha hmm. ku kumvo ziwe akora ibyiwe nimba ari urudandazwa nimba ari ibindi bintu byose byo mu buzima yishakira kwikorera mugabo areke kuzaratesha urubwa Burundi kubera benshi nibo tubona bandika ibintu bibi ku Burundi babeshera za genocide zo kuva muri 2014 kugeza n'ubu zitaraba ni navyanda gutakiye byinshi n'ukuri uburundi turimo no munsi n'uburundi bwo gusubiza hamwe n'uburundi um, eh, bwo gukiza imitima y'abarundi yononekaye yaciye muri byinshi ni n'uburundi bukwiriye abarundi twese nk'abarundi mhm. ntusaba rero yuko abanyapolitike nabo boreka kukingira ku mpunzi nkasaba nayo leta y'uburundi nk'uko byashyikirijwe yuko yobandanya ikora uko ishoboye bashyiramo uburyo bukwiye kugira ngo abatahuka bakirwe neza basubizwe mu byabo batunganirizwe hanyuma n'umutekano wabo nk'uko leta igena umutekano w'abarundi bose umutekano wabo uguma ari mwiza ego eh, david eh, david iri nyuma kandi aho abashikiranganje babiri cyane cyane tuvuga ubutungane w'uburundi n'u rwanda ah, bahuriye aho hakurya akanyaro mu gihugu cy'u rwanda nahone mubona hari umwizero ni yihe muha cyane cyane bene iyo mibonano usanga bino bihugu biriko biragira bene utwo twigoro kugira abene burundi batahe cyane rwose cyane rwose umwizero urahari cyane cyane ufatiye ku ku kuntu u rwanda n'uburundi twashiramiraniye mhm. inyuma ya demirikezi nyuma y'ibihumbi mhm. bibiri na cumi na gatanu murazi yuko umubano wabaye mubi mm. ku buryo u rwanda hari ibyo rwagiriza uburundi n'uburundi hari ibyo rwagiriza u rwanda ni ukuvuga umwizero rero ibyo bihugu bitanguye kugurura imiryango bigatangura kuvugana umwizero urahari cyane ariko icyo ngaruka ko ni uko hariho bajya bashakishwa n'ubutungane bazi yuko bagiye mu izirwa ry'ubutegetsi muri bibiri na cumi na gatanu byitwa ko bahishijwe n'u rwanda hmm. abo nabo ugaca usanga baguma bihisha inyuma y'impunzi bakina ka politiki kabo jewe nibaza yuko aho bigeze u rwanda n'uburundi byaratangwe kuganira bizotora inzira abo bagirizwa n'ubutungane si benshi rwose hmm. ntibawufata rero abantu ibihumbi iwumbagiza bagorewe ngaho mu makambi twumva imahama ku nyungu z'abantu bakeye ni ukuvuga aho ni amaleta kubiraba cyane cyane nkatera leta y'u rwanda akamo yuko mm, bikaba ibivugwa ari byo yuko yoba ariyo ifise abo bantu bagirizwa gukora mhm. eh, kugaragaza ihirwa ry'ubutegetsi mu burundi yobatanga yobatanga kubera uwo ni wo muzi w'ikibazo abo bantu bavuye mu nzu bagatanga bagashyikirizwa igihugu cy'uburundi bakajya y'ubutungane imitima yotungana yotekana n'abari bafatiwe eh, n'abari bafatiwe mu makambi bota kuri leta y'uburundi nayo icyo tuyisaba ni uko igihe leta y'u rwanda yoramuka ibatanze ni uko yubaha ubutungane bagacibwa imanza nyine bakwiriwe bakwiriye kanatsinda mu burundi murazi nta gihano cy'urupfu tugifise ni ukuvuga ibihano byose byoba ibihano bihakwiye nta gihano cy'urupfu cy'uba mhm. bamwe bakaronka ubutungane bijyanye n'ibyo bakoze n'icyo ntushobora gushyikiriza murakoze murakoze cyane mu bwihe byiza hiyota wa david murakoze cyane namwe mubwire umunsi mwiza naho kwa mungutse babaye murakoze cyane turi muri karadiridimba inyuma ya Anselme murumvise David nawe icashigirije n'ubu rero imirongo ikaba yuguruye kuri namwe mugomba kugira icyo muterera muri karadiridimba n'akana kaji wabo ikiganiro cyagenewe mwebwe abarundi muba mu makungu n'isanganiro muri ko muratega abiri ni nayo yonyine hano mu gihugu iha ijambo mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kugira muyage muri ibi na biriya byotuma igihugu cyanyu gitera imbere die.

mubeshe natashi wacu mubiyaga bigari utashi wachu ukitaka au kwaje tupa yeah. Bene tata, bene mama oh, nagahomera bumwaka tujye dutahe dusubire iwacu mu gihugu cyacu cy'amavukiro oh, sama twansumira habe mba Na n'ayanje matwi byibonera n'ayanje maso kw'icitwa ijana night. shere natashi iwacu mu biyaga bigari sibye imbeshere oh, sibye imbeshere natashi iwacu mu biyaga bigari utashi watu kumtaka au kwaje tupa yeah. Bene tata, bene mama oh, ivyako gahinga nagahomera bunwa karadiridimba kana kaji wawe reka twakirondere ku murongo alo alo eh, <coughs> alo alo muravugana na Placide muri Hollande na Mahoro Placide muri Hollande ego n'amahoro ndakenguruka bukebuke sangwa ikaze kwisanganiro isanganiro ikaze muri karadiridimbo uno munsi ego vurema ni ukuri ni mu kiganiro mhm. eh, ni ukuri gisigaye kirimo abantu b'abanyamaguru kikabamo abantu wumvise icyo twari twagarutse ko uno munsi ni umwizero ko abarundi bashobora guhunguka inyuma y'imibonano itari mike iri ah, ubuyobozi bwa gitega n'abandi batari bake muri Afrika ekana hafi mu gihugu kibanye cy'u rwanda inyuma y'iyo mibonano inyuma y'inama y'ibihugu bigize umwe bwa buraya n'ubumwe bwa Afrika inyuma y'imibonano itandukanye hari umwizero mubona ko abarundi cyane cyane dufatiye ku ari mu nkambi bashobora gutaha gufasha bene wabo b'abarundi kubaka kino gihugu cyacu icyo nicyo twagarutse kuno munsi njyewe gusa njyewe abantu hariho mu kiganiro cyaheruka bahamirira barusha Bill Gates ubu naho musubiye kumva uwundi muntu yakuye muri kino kiganiro avuga ko atamakambi ari mu bubiligi y'impunzi avuga ko muri Europa atamakambi ahari yavuze amakambi yavuze amakambi y'abarundi kandi mwumvise yavuze yuko yanabaye mu buhungiro igihe kitari gito nta mvuga ibyo ndimo je muri Hollande basi sivyo ego umwanya ni gwawe eh Jacques Bigirimana ari ngaho ndabarira ko ko muri kino kiganiro natwe tutavuga amazina ibyo urabizi nawe umuntu atari n'abantu bamaze imyaka mirongo ibiri bari mu ikambi y'impunzi hmm. hari abari bari mu ikambi z'impunzi bagowe hari abari eh, bari mu makambi y'impunzi bagowe bari mu makambi y'impunzi yeee none inyuma babyita ko nk'impapuro mm. none eh, inyuma ntushobora kujya mu nzu reka bafite gisigure neza mwitoze muke kuko uwo muntu yaje kwakura arantera umutima mubi rwose cyane oya urumva placide si guterana imitima mibi aha ni ku isanganiro n'isanganiro duhuza hama umwe wese ashikiriza icyumviro cyiwe hama umwe wese akubaha n'icyumviro cy'uwundi oya mugabo hari igihe cyo kubaha ejo bundi barare ejo bundi turavuga ibintu izi ngorane dufise ntihagire n'umwe nabo bakaca baza bavuga yuko byose vyenade ndakubwiye aha muri horande ndaguha mm. akarorero kuri uwo ndaguhaye akarorero genda umubaze turi wabaye mu ikambi y'impunzi muri horande je twarabanye reka tugaruke ku cyadukoranije mutubwire aho muri Hollande mugabo muribuka ko ah, abarongoye ibihugu bya Afrika bahuye eh, n'abarongoye umuryango w'ibihugu bya buraya mbere n'umukuru w'igihugu cyacu yitabye iyo nama hari icyizere none yuko abo barundi bashobora gutaha eh, kumbura bagafashanya n'abandi mu kubaka igihugu bataye gute bataha gute kuri ambasade mwazanye atanu hakimwe ziko zirabafasha ko ino reka rwakano basi mvuga ibyombi ifitiye ivyemezo byemezwa mhm. kandi buhoro buhoro uteka utekanye plastic buhoro buhoro utekanye buri iburi buhoro ucisha mu gaco ka gatandatu mm, buhoro buhoro ariko utekanye buhoro buhoro utekanye uti buhoro buhoro utekanye ama kugira icyumviro cawe tucumve utekanye abantu bose hariho abavuye muri hondi basujwe mu burundi jewe nzi mhm. bose baciye mu gaco amezi atandatu wakamazemo amezi make wakamazemo amezi icenda wakamazemo intuzi wakamazemo umwaka rero twaje kubagemurira twebwe ntitwaje kubihanga urumva nuko bimeze mm. nuko none abo abo bari hiyo oh, ni kambi iba irimo abarundi gusa cyangwa n'amakambi y'abantu basaba ubuhungiro kuko uwavuze yashikije yuko atamakambi y'abarundi ari hiyo urumva yashatse kugira icyo no kwita referanse no muri ibi bihugu byacu urumva amakambi y'abarundi mu rwanda akarori n'imahama urumva mu buganda eh, za kenya tanzania n'ahandi amakambi azwi naca avuga ati aho buraya nta makambi y'abarundi ahari hariho ikambi ry'abarundi riri muri oranje oya twese turavanga nico rero yari yashikirije nico yari yashikirije wabashinwa bakava muri Amerika Latine turomo Tanzania abava mu Buganda bavuye mwese muvanga vanga n'abavita makaravani makaravani amemetani deoro ya ville eh. deoro ya ville mwishamba kandi wumvise yuko nawe uko yashikirije David Cyumviro cyo yavuze yuko atamakambi y'impunzi z'abarundi ziri hiyo aho yuko nawe bitandukanye ariko reka tugaruke kuri icyo cyizero hari umwizero none mubona yuko abo barundi inyuma y’imibonano mibonano hagati ya leta ya gitega n'ayandi Leta yuko abo barundi bashobora nabone gutaha hamutubwire ko no ku mpande zose ni igiki mubona cyo kugwa kugira abarundi batahe none abarundi barataha gute medali reka kumbaza ikibazo ntacu ku mpande zose ku mpande zose mubona ho kogwa iki kugira abarundi batahe za ambasade nakubwira none wowe uyishore mu gaco k'abahorande uje kuja kubanza gufungwa wese rakwiye hmm. kubanza kuja gufungwa abambasadere hiyo bokora iki ntabyo ndagusabye imbabazi y'imana ntuse kumaza icyo kibazo wewe none ku mpande zose wowe nk'umurundi icyumviro cyawe ni ikihe ni igiki mubona cyokorwa kugira ngo abarundi batahe ku bwawe nk'umurundi ambasade niyo ambasade yemera abantu bakagenda nicyo mbona nta kindi ku bwawe uti ambasade niwe ambasade niyo yorekura abarundi bagataha ikabavugira none gamedari wewe uwo kwijana mu gashoho ukaja kwinjira polisi y'abahorande ngo ja kufunga bishira hmm. wewe hmm. uja kwinjira polisi ngo funga hmm, kubwanyu rero uti ku bwanyu uti eh, amambasade hiyo ku mugabane wa buraya niyo bokora ibishoboka bakumvikana n'amareta yo hiyo kugira abo barundi naho nababyifuza eh, batahuke mu gihugu aya mamasade ntagende mu kadorofiji aho ari none si cyo bakora si cyo bari bajejwe nibaje mu kadorofiji ari muri Hollande ari mu Bubiligi ari yeye babaza abantu bati abashaka gutaha ni bande mutahe mm. we n'ubu kiba gikemutse icyo kibazo murakoze none baje gukora ikintu n'amafaranga y'ikori y'abanyagihugu y'ababarundi nibaje mu makambi y'abarufije none bakora iki mubiri okay uwo baza bakora iki mubiri nibaje mu makambi y'abarufije bakajya kubaza bati mu biriga ati kadofi ziri he mu bufaransa ziri he muri horandi ziri he icyo bajejwe nicyo bateza gukora hmm. amambasade bakagera kuvuga ati abarundi mwe mwifuza gutaha canga amutahe ntibuzuye mugabo uwari umunyagihugu yashitse ngaha ari bazo kwijana muri polisi y'abahorani nakubwiye baca bamufunga hmm. hariho abantu bari ngaho mu burundi yewe nzi babanje gufungwa amezi umunani ngaha mm, reka abo tubareke reka abo tubareke eh, tukaba twumvise namwe interano yanyu mwe muvuga muti abo baserukira igihugu cy'u Burundi muri ibyo bihugu bogenda bakavugana n'ama leta yo hiyo eh, n'abasanzwe bari muri izo ngorane kugira batahe reka ndagushimire rero medari ntugasubire kuri nawe kuza urahamikira abantu bavuga yuko atangorana abarundi bafite vera oh, mikoro twebwe tuziha bose tuzi hamwe bw'abarundi mwese ntawe twima mikoro nakubwiye ko ari isanganiro ni isanganiro duhuza kandi urumva mm. abantu bavuga ba miliyarderi eh, nakubwiye nakubwiye yuko muri kino kiganiro ni cy'abarundi bose baba hanze nta murundi n'umwe akumiriwe urakoze cyane plastique ugire ibihe byiza aho muri oranje turabandanya na karadiridimba dusigaje umwanya muto ariko uno mwanya muto turashobora kwakira babiri cyangwa batatu kugira nabo bagire icyo bashikiriza kuri none uvuga probabilite ishoboka y'abarundi gutaha inyuma y'imibonano itari mike leta ya gitega irikeo igirana n'ayandi Leta ku kibazo kijyanye n'itahuka y’abarundi bari mu buhungiro dukoreshere datashi iwacu mu biyaga bigari si iby'imbeshere oh, si iby'imbeshere datashi iwacu mu biyaga bigari reka karadiridimba ubu naho twakire madame jacqueline mu birigi n'amahoro alo alo we ni amahoro madamu jacqueline amahoro amahoro hmm, turi mu kiganiro karadiridimba kuri radiyo y'isanganiro yego mhm, turi ko tugaruka eh, ku mwizero uhari Eh, ku kwitahuka ry'abarundi basanzwe bari mu buhungiro mu Burundi inyuma y'uburundi ni kuvuga mu bindi bihugu inyuma y'imibonano itari mikereta ya gitega iri kiragiranira n'ibindi bihugu kuri icyo kibazo mwebwe interano yanyu ni iyi ufite umurambabara ntabwo ndabumva neza nibaza ko konegisiyo ubu muratwumva twe turabumva neza kandi cyane ubu ubu muratwumva ego mugabo si cyane ah, mu buhinga bw'ibyuma ndabona bari baragira uko bashoboye kugira mutwumve ubu ho muratwumva neza hari cyahindutse hari icyahindutse aha murakoze cyane turi ko tugaruka ku mwizero uhari inyuma y'aho leta ya gitega iri kigiranira imibonano itandukanye n'ibindi bihugu ku kijyanye n'abarundi basanzwe bari hanze y'igihugu nk'impunzi kugira batahuke mweho interanyo yanyu n'iyi alo alo kuri tumumvisha ibyo mwakuganira aha naringize nti muranyumva yego naringize nti eh, leta ya gitega hirya iragiranira imibonano itandukanye duhereye ku nama umukuru w'igihugu yitabye aho mu gihugu cy'ububirigi mu nama yahuze ibihugu bigize ubumwe bwa buraya n'ibihugu bigize ubumwe bwa afurika Eh, mbere y'abanyura abandi barundi bavugana ku kibazo kijanye no guhunguka mwarumvise kandi uko n'umushikiranganje w'ubutungane wo ngaha yabonanye n'umushikiranganje w'ubutungane mu gihugu cy'u Rwanda duti none hari umwizero mubona uhari inyuma yaho eh, leta ya Gitega ikigiranira imibonano itandukanye cyane cyane tugahagarara ku kibazo cyo gutahuka kw'abarundi bari mu buhungiro mwebwe interano yanyu ah, cyangwa umwihezo wanyu n'uyuwe ego murakoze cyane hmm. ego twebwe mukuri twaraciwe cyane imibonano umukuru w'igihugu aherutse kugira mm-hmm. kandi yitwara namwumvirije aho yagendeye abarundi baba ngaha mu bubirigi hmm. eh, twumvirije ibiganiro byose yagize n'ibyo tumaze iminsi tubumva n'ibyo twiboneye mm-hmm. yego umwizero ni wose yuko abantu bahunze bashaka gutabuka mu gihugu atangora mm. yego mm-hmm. hari uwarahejeje gutelefona agira ati hobaho eh, uruhara rw'abaserukira uburundi muri ibyo bihugu musanzwe mutuyemo mvuga ba ambasaderi eh, bakagirana imibonano n'amaleta yo hiyo ngo kugira abarundi batahe bari hiyo mwebwe namwe niko mubibona yuko abambasaderi babufitanye ingorane n'iki kimezera n'iki cyayo eh, ngo abambasaderi bogira uruhara runini eh, mu kubonana n'amareta yo hiyo abaserukira ibihugu byo hiyo n'abarundi kumbure hiyo bari mu buhungiro kugira batahe mweho niko mubibona canke icyo kibazo mukibona namwe kuba ku barundi basanzwe ari impunzi mu bihugu bya Afrika oya je nibaza ko eh, abantu bose baba hanze y'igihugu mm. baba bahunze baba n'abatahunze basanzwe baba hanze mm-hmm. gutaha mu gihugu ni ikintu cyiza cyane kuko igihugu kirakeneye imitwe yose mm. yego kubera abantu bari hanze bafite ubumenyi bwinshi mm. bashobora gutahukana kugira ngo bajye gufasha mu iterambere ry'igihugu cyacu mm. ntibiraba ntibiraba bahunze gusa ahubwo biraba umurundi wese ataba mu gihugu mhm. uba yipfuza gutahuka mm. murakoze cyane madame jacqueline mugira ibihe byiza aho mu gihugu cy'ububirigi yego murakoze namwe murakoze cyane korerwa reka rero nshimire mwebwe mwese mwariko muradutega abiri nshimira kumwe n'abagerageje ariko imirongo ntiborohere nibaze yuko cyangwa nizere yuko ku munsi wa mungu uza amasaha nk'ayo twatanguriye ko bizokunda reka rero mbwire ko nshimira madamu jacqueline yatwakwiye ari ngaho mu gihugu cy'ububirigi shimirana david yatwakuye ari otawa mu gihugu cya canada placide yatwakuye ari mu gihugu cya Holland, Nibagiye na selme n'imbesha yatwakuye ari mu gihugu cy'ububirigi asanzwe ari we anaserukira abarundi baba ngaho mu bubirigi muri diaspora eh, Burundi aho mu birigireka shimire Eric uwimana niwe yari ko amfasha mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro ya remedari niyo nkuru reka rero ndabifurize kugira ibihe byiza muroranirwa mu banyu no mu duhane isango ku wundi wa mungu amasanga ayo twatanguriye ko naho ubutaha